inshuti namwe bagenzi mwebwe mwese muri ko muratwumviriza ndabaramukije nongera ndabaha mu kiganiro cy'ugwaruka tweho uno munsi tukaba tugiye kubayagira ku bijyanye n'uruhara rw'ugwaruka mu guteza imbere ibijyanye n'igisata cy'ingenzi hano mu burundi igisata cy'ingenzi ni kimwe mu bisata biteza imbere ubutunzi bw'ibihugu bitandukanye ku isi ibyigwa byakozwe kuri icyo gisata birerekana ko igisata cy'ingenzi gitanga ubuzi gushika ku bice umunani ku ijana ku isi yose mu burundi igisata cy'ingenzi kikaba cyarashoboye kwinjiza mu gihugu gihugu amafaranga ashika ku miliyoni zitanu n'ibice icyenda by'amadolari y'abanyamerika mu mwaka uheze w'ibihumbi na cumi na gatandatu mu gihe rero igisata cy'ingenzi kiri mu bituma ubuzi buboneka mu gihugu ni gute urwaruka rushobora guterera mu iterambere ry'icyo gisata narijya ugwaruka ari gusanga rukeneye ubuzi gusumba abandi kugira ngo dushobore kuraba ukuntu ugwaruka goteza imbere igisata cy'ingenzi mu Burundi twashoboye gutumira hano muri studio radio isanganiro Fabrice Manirakiza akaba arugwaruka rumujene ho mu Burundi asanzwe aba mu gihugu cya Australia akaba asanzwe akora mu bijyanye n'igisata cy'ingenzi akaba kandi aserukira ishyirahamwe hamwe Kamensi Burundi aho mu gihugu cya Australia Fabrice ndakuramukije nongera ndaguhikaze muri studio radio isanganiro murakoze kutwa kwakira abandi twashoboye gutumira ni uwitwa Bonaventure Ngengetereze agakora kugira ngo ushobore guteza imbere igisata cy'ingenzi hano mu gihugu cy'u Burundi ikibazo cya mbere reka tubanze dutumbereye ku mushizi tumuhe kaze eh, Fabrice amakuru yawe ni sawa ni sawa cyane maze imisi ngaho ngaho mu Burundi maze ikiringo cy'indwi zitatu ndi ngaha mu Burundi Fabrice usanzwe uh, ukora mu gisata cy'ingenzi aho mu gihugu cya Australia userukira ishyirahamwe science yego mm. wowe igihugu usanzwe ubamo umaze mu myaka tubwiye ko imyaka cumi ubayo ni igihugu tuvuga kiri mu bihugu biteye imbere biteye imbere ku isi mm. mbega uri kuraraba mu myaka umazeyo ni mm. ruhe ruharugaruka ubona rugira kugira ngo uh, rushobore guteza imbere icyo gisata kugira ngo kumbure ko ratwumviriza rwakagani wacu eh, rwumvireho mbo intumbero yo nzi twagize mu gutangurira ishira hamwe kwa mm. kwari ugukangura nkeka ugwaruka rwo ngaha mu Burundi kumenya yuko nago bishoboye na cyane n'ukuntu hariya mwabonye bimeze ego bivanye n'ubumenyi ndabifitiye muri ibyo bihugu biteye imbere mm. kuko muri ibyo bihugu biteye imbere ni bihugu usanga ugwaruka rwaho baruhimiriza cyane kugira ruje mu maproje nkaya mm. na cyane cyane mu bintu biteza imbere igihugu no muri bo kwiyumvamwo ko bari muri ryo aha mu burundi hanyuma rero nduze ku ijambo uri kuraraba mu by'ukuri ubu mu gisata cy'ingenzi aha mu burundi ugereranije no mu bindi bihugu mm. twebwe turacara inyuma mm. turacara inyuma kuko urabye n'amafaranga twiyinjira ni make ugereranije n'ibindi bihugu uri kuraraba ni make cyangwa nta uri kuraraba nta nguvu nta nguvu nini mu Burundi haravugwa ibyiza biri ngaha byinshi bazokubwira ati amazi y'u Burundi uragenda ukayayoruka yanywa ariko saha ariyo hose ugera ukavuga ngo amazi yaho ngo mbanwe mu burundi murumva bavuga ati nk'abigeme baho ni beza ugereranije no mu bindi bihugu hariho ngaha kirima nziza mm. hariho imisozi ishajije hariho ubwoko bw'ibikoko eh, mbere usanga bisa n'ibiri ngaha mu burundi gusa ariko eh, nta nguvu nyinshi zari bwabemwo kugira ngo ibyo byose bishobore kugaragara ndetse n'amahanga abibone abone mm. ko mu burundi koko mm. naho igisata cy'ingenzi harimo ibyiza corata none ga Bonaventure tukiri kuri ibyo nyene mbega muyobye nk'abasanzwe bayakora muri ico gisata mwibaza yuko ibituma cyo gisata ntikije ku rwego ngo ibindi bihugu bigeze ko mubaza mm. ko ari nk'ibiki bituma binemera gutyo eh twe turiko turaraba mu bisanzwe mu Burundi sino muri iki gisata gusa abantu benshi ntibaragera neza kubona ko botegerezwa mm. eh, gukoresha gusohora uburyo bafise kenshi nibaza ko ari ibyo twavuga yuko eh, ari intambamyi yo kudatahura neza ibijyanye n'icyo gisata eh, n'ibyo birimo cyane yego eh, reka tujye kwa jean claude nawe jean claude musanze muri muri iki gisata mbega wewe ku ni igiki cyagusunike kumva yuko wowe ushobora kugira icyo ukoze kugira ngo nkurwaruka icyo uterere mu iterambere ry'igisata cy'ingenzi hano mu gihugu cy'u Burundi yego murakoze kumenya n'ijambo bibaza yuko icatumye ngira ingufu zo kuja mu ico gisata c'ingenzi nk'ugwaruka urabona ko turabajene nyine ko twabivuze mm. uriko uraraba hanze ngaha mu gihugu iwacu hari abajene benshi bari baheje amashure abandi baraciga ariko benshi bahejeje baricaye atawuzi bafise kandi hari ibintu ubuzi bwinshi bokora twaricaye turiyumvira turavuga ati twokora iki kintu cyane cyane cyo cyo gisata cy'ingenzi cofasha kuronsa ubuzi bamwe muri abo bajene bashomereye hmm. yego uti rero mwabonye yuko ari gisata cyotuma haboneka ubuzi kugwaruka mbega kwino gihe turiko turarabagwaruka muri ko murarabagwaruka basanzwe bakora muri ico gisata mwebwe nk'abasanzwe babikoramwo mubona bari ku rugenzo rumeze gute barabyumva ntavyo baratahura bimeze gute oh hamwe hamwe nkaho tugenda turaca beshe barabyumva hmm. yego bariko baravyo babyitabira cyane rwose mhm. mm. reka tugaruke kwa fabrice fabrice manirakiza usanzwe ubimenyereye cyane ibijyanye n'iby'ingenzi usanzwe uba no mu gihugu cya australia mbona abatira tugiye ngo ni kudatahura mm. neza ibijyanye n'icyo mm. gisata ugerageje gusigurira ariko uratwumviriza mbega umuntu ariko urumva igisata cy'ingenzi ni igiki bakoreramo ibyiki umuntu yoca atawurike icyo abantu botegera kwanza ni igisata kihimiriza abantu baba mu mahanga mhm. atandukanye mhm. na cyane cyane abona uvuga abazungu kuko tuzi ko abazungu ari bumenga baturuta hamwe hamwe kubazana ngaha mu Burundi gutembera mm. bakabona ko Burundi ari nyabagendwa mu ntumbero zacu si kuvuga ko twozana baje baje kuratira ijisho gusa mm. turipfuza no kuzana abazanye imitahe yabo kuyirangurira ngaha mu Burundi mm-hmm. ndetse n'abaje bafise agatima ko gufasha kuko urabona turafise imfubyi turafise abapfakazi turafise abatishoboye batari bake mm-hmm. kandi twe tubaye muri ayo mahanga turamaze kubona ko hari abantu benshi baba bifuza gufasha mm-hmm. bakabura inzira bisata bitandukanye nk'ibyo bivuze by'imitahe mbo hazobaho kwinjiza vuga ati hazobaha inyungu ku gihugu bivuye muri iyo ntumbero mm. mugana cyane cyane hazobaho n'abaje bavuga ati tujye kurangurira ibyo twifuza ngaha mu burundi byo kongeza um, iterambere ry'igihugu mm. bikongera bigaha bigahubuzi babandi turi ko mm. turahimikiriza ku buryo avuga ati ikintu uwo giteza imbere cyuzana amafaranga y'agaciro tugiye nko muri ibi by'uburimyi ugasanga hari nk'ibintu byoteza imbere nko mu burimyi mm. hanyuma cyane cyane ko tuvuga tuti turazana abantu batandukanye haje umuntu baza ah, nuvuga kwemvesitisa baje nk'aba investisseur hmm. baja mu bisata bitandukanye hari abaja mu bijyanye n'ubutare hari ah, abajya mu rudandazwa rusanzwe hmm. ariko no mu burundi ngaha hagati mu gihugu nk'iri shyirahamwe ryacu ryaragize ryarateguye yuko dushobora mm. kugira ingendo zo ngaha mu gihugu mu Burundi nyene mugahimiriza abarundi nabo ko kuja mu bijanye n'ubwo ndetse n'ubu turiko turiko turategura urwo rugendo kugira mu mpera z'uku kwezi rutangure rubeho kugira abarundi tubatembereze ushaka mm. tumujane tumuzungurukane twateguye aho bazoca turamaze kuhagira hanyuma tugira itangazo mm. kandi nk'abo babarize psychology bugiye umuntu atembere yakava aho keshi yirirwa cingwa yama no mu mutima canke mu byiyumviro araruhuka gatoye akumva mm. ko bigabanutse ama ivyo novuga ati imiruho mm, igabanutse akumva yuko aruhutse eh aruhutse eh. ivyo rero urumva n'ibintu duhimikiriza gukora mm. Mm. no kubibutsa yuko izi opportunity zose aribo mm. bozikora dufate nk'akarorero nk'ubu nko mu mashuri yo ngaha biragoye kugira ubone nk'umuntu yoza ku ishuri avuga ati jeni naheza nzoca nja ati ndiko ndigira diplome yo mm. kuririmba nko kuba umuraperi cyangwa kuvuga ati kujya kurima mu mwonga nk'akarorero kandi karorero nokongeza ko mu byo turiko turarangura hariho umuntu twaje tuzanana ashaka guteza imbere ashaka kuzana imitahe ngaha Eh, yiwe ngaha mu Burundi yego wene novuga ko akora mu butare akongera mu bintu by'uburimyi twarashitse aramaze kubona ibintu by'ibizino tutari tuzi ko bikenewe aramaze mm. kubona ibintu by'ibyatsi avuga ati rondera rero ibi bintu tubirondera ubu twirirwa turaja mu misozi itandukanye tujya kurondera ibyo bintu twahora tugenda turahonyora urumva kandi ari injya kandi ari eh, we akatubwira ko banabikoramo imiti nko mu bushinwa urumva ibyo bintu rero tugize imana twaronka abahinga baza bakab ababyigisha abana b'iwacu ngaha abantu mm. bakiri bato ni babandi baca babimetiriza ku buryo usanga biriko birafasha natwe cyane cyane atari byo kuza birajya hanze gusa yewe basha mm. nanjye tweho twibutse ko twumviriza yuko ikiganiro bari barakurikirana ikiganiro tweho ikiganiro cy'ugwaruka uno munsi tukaba ariko tubayagira ku bijyanye n'icugwaruka rishobora guterera kugira ngo ruteze imbere ibijyanye n'ingenzi hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi reka tubandanye ikiganiro tubaze Bonaventure eh, mwebwe mwaba mwigeze kuvuga yuko ahanini usanga rugwaruka rukorera muri iki gisata kijanye n'ingenzi ariko nibaza ko kenshi usanga urwo rukorera abandi sinzi ko nihenze yego eh. kenshi nuko bimeze mubwire rero uno munsi mwatanga ugishyiraho mu giwanyu mbega nimwe byagenze gute kugira ngo mubishobore kugira ngo mu kiganiro tweho eh, tuba dushaka kugira ngo n'ugwaruka rumve nyine bishobora kwiteza imbere mu kwikorera imigambi yago mubwire byagenze gute kugira ngo mushobore gushira iryo shira hamwe ama mushobore kugira icyo mutereye mu bijanye n'iterambere ry'igisata cy’ingenzi urakoze kuri icyo kibazo nkuko mugenzanje yigeze kubivuga ngaha burya igikuru eh, ni, mu mutwe twese turashoboye kandi si uburyo buza inyuma rero twebwe eh, mu bisanzwe kugira tugere aho tugeze kugira ngo dushobore gukora ikintu cyogera aho cyogera twarabonye neza yuko dutegerezwa ubwa mbere kwicara tukicarana tukaraba hirya no hino bitizungurutse tukabona ati ntacu umuntu yokora eh, byose tukaraba tukaraba byagenze gute ngwaruka kugira ugiye utanguze umugambi wawe ugira ngo ushire mu ngiro muri make abarundi barayamaza ati imitima ikoranye ikoranye ingingo mhm. kuri twebwe twaricaye hamwe kabisa turateka umutwe turabona ati mbo twe tumenyereye yuko atawushika ku kintu adafite amafaranga twe tumenyereye yuko atawushika ku kintu atazinanye na bariya na bariya mm-hmm. ati reka rero natwe dukoresha ubwenge n'amaboko imana yaduhaye turabe icyo twoshikako niho rero twagiye hamwe tura turabikora mbo ikindi nacyo nokongeza ko novuga yuko irishira hamwe n'ikindi kintu gisunze ko ari ukuzana iterambere cyane cyane mu gihugu cy'u Burundi aho mhm. twaba turi ko turacisha mu buhinga bwa none mhm. muri bimwe twisunga ni ukuzokora ikintu twakwita online shopping mhm. kizoha uburyo umurundi uwo ari we wese mm-hmm. bariya abantu rero tukavuga ati twe nitwagiriye online shopping mm-hmm. tuzogerageza turondera uko tubashikira tuvuga ko ari urudandaza ruce urwenge bwa none bwa internet ego eh kugurira kuri internet ku buryo twavuga ati turafise nk'umuntu abashikira bashikira abo bantu bari muri iyo micungararo itateye imbere nimba ari umuntu ashaka kugurisha inka nimba ari umuntu adashaka kugurisha ibasikeri mhm. nimba ari umuntu ashaka kugurisha impunzu abo bantu bakagenda bakabashikira bakafotora dufate nimba ari nk'inka nk'akarorero mhm. bakayifotora tukavugana ibiciro ibiki n'ibi twaheza tukabishyira ku murongo mhm. nimba uwo muntu ari uw'ingozi hakaba hari umuntu w'ibujyumbura rero ashaka kumara urubanza akavuga ati ndashaka inka mugabo ku by'uburyo bikamugora akaraba akayibona hmm. hanyuma akaca ayigura tukaca tuyimuzanira express mbo ndi nk'uko twagiye turabivuga twe twisunga ku bintu byaka kazi kuko turazi mhm. twese ko igihugu cyacu cy'u Burundi kiri mu bihugu bikenye mm. kandi kikongera kikaba mu bihugu byagiye biraca mu bintu by'intambara bitari bike mm. kuri ubwo rero bivanye n'izo n'ako kahise bamwe barasinzikaye mu mitwe bamwe barihebuye bamwe harimwo uburyo butari buke bwo navuga ati kugira ubwo buzi ndetse ikindi nacyo nk'uko nagenda bivuga gutunga si mu mafaranga no mu mutwe no gutunga mm. kuza ngaho umuntu akagira inyigisho ku baruni nka kujya n'uburongozi bwirirwa buraduhimikiriza ati nimukunde igihugu mm. kandi mukoreshe ubwenge imana yabahaye n'imitwe imana yabahaye mm. ibyo byose tukavuga ati reka natwe rero ko babiduhimikirije tubishyire mu ngiro reka tuze turegera abajene bene wacu baba bataraheze amashuri baba bahejeje amashuri bakure biyumvamwo mu cyongereza bavuga ati believing in yourself mm. bisigura ati kwiyumva mm. yuko ushoboye Eh, ari byo turi ko turatsa nk'ababa akarorero k'abandi mm. nk'uko twabwiye twe nta mahera dufise twavuga ati yari kudushikana aho twishikije mm. ni kubera abantu nk'amwe muca mubyumva mubyumva mukaca mm. mudufata mu mugongo yego yego reka rero tugaruke kwa Bonaventure bonavantire mu gihe tugira yuko eh, uno munsi igisata cy'ingenzi mu Burundi kitarajya ku rwego ibindi bihugu bigeze ku isi watubwiye n'intambamyi ko ahanini ari bivana no kutamenya kudatahura ibijyanye gisata uno munsi mwebwe nk'abari barayikorera muri icyo gisata mwishyiramo ya kamensi musabe iki kugira ngo icyo gisata gishobore gutera imbere ejo gishobore kunagura ubutunzi bw'igihugu yego mu bisanzwe nk'uko nabivuze iki gisata uri kuraraba kiracakeneye inyigisho ku banyagihugu cyane cyane kugwaruka ndashima cyane kuba muri ibi bihe mu mashuri harimo inyigisho zijyanye n'iki gisata cy'ingenzi mm. eh, boshobora nka dufatiye nko kuri leta Mm. yashobora gufatira ngaho mm. abana bakiga mu ishuri bakiga ibijyanye n'iki gisata bakazosohoka bafise mu mutwe n'ingene bashobora gukora imigambi yabo bayijyana muri iki gisata mm. icyo ahanini nicyo mbona nyamukuru ikindi nacyo ni utera akamu uwo ari we wese bakamenya yuko iki gisata kurya bagenda mu bindi kujya bagenda kudandaza ibiharage cyangwa ibiki bakamenya ko n'iki gisata ari ahantu wogenda ugashyirayo amafaranga yawe mhm. ukayakoresha kandi akunguka yego jean claude sinzi ko ari icyo wamwunganira muge musaba iki kugira ngo igisata gishobore gutera imbere hano mu bwigo wacu yego jewe nk'urwaruka icyo dusaba nka leta nibaza yuko ni akamo tuyiteye mhm. mu icyo gisata cy'ingenzi kwigisha abana cyane cyane hanyuma ikindi jewe numva ntusaba ni uko nka twebwe ko twiyumviriye tukagira umugambi w'iki gisata mm. cyo gutembereza ingenzi mm. leta yovuga ati reka turabe ko abo bantu biyumvira icyo kintu nyine ko bikwiye cyangwa ari byo mm. turabe icyo twabafasha cyane tugire ikindi kintu tubabajije nabo mbega muvuze leta tuvuga ni nk'ubu ni nk'ubushikiranganje by'ubudandaji ikigo yego hmm. yego reka mukurangiza duhe ijambo Fabrice wowe usanze uba mu gihugu cya Australia igihugu kiri mu biteye imbere ku isi aho tuvuga tuvuga yuko nivyo bijanye n'ingenzi maze gutera imbere hmm. cyane wowe tukubaze nti ubona hakenewe ikiga mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo ico gisata gitera imbere ah nkuko bagiye barabigambaje ku bwanje ndabona yuko hakenewe ubumwe mhm. no gukorana na hmm. cyane cyane cyane bivuye ah, leta ikadufata mu mugongo kuko ah, ntaho two kwishikana leta itaturi inyuma Mhm. kandi ikindi ni ukongeza cyo bari cyo kuhimikiriza n'abarundi bose mhm. kuko urumva n'ibikorwa ibikorwa bikorerwa abarundi mhm. kandi bigakorerwa uburundi kuba rero uri kuhimikiriza leta murakoze murakoze cyane kutwakira mhm. reka nshimire na Bonaventure Ngengetereze hamwe na Jean Claude Ndoyezu abasanzwe bari muishira ishira mu Kamensi Burundi shira muri jeje guteza imbere bijanye n'igisata cy'ingenzi hano mu Burundi Bonaventure ndagushimiye murakoze cyane namwe Jean Claude namwe ndabashimiye yego murakoze cyane kwa mwadutega